أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji, na, koji nas je počastio da budemo u kući njegovoj. Salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, čiji su nas hadisi ovdje okupili. Gospodaru, pokaži nam istinu, istinom i počasti nas da je slijedimo. I ne dozvoli da u našim srcima bude tuga što je malo onih koji istinu slijedi. Gospodaru naš pokaži nam laž, onakvom kakva ona jeste, i zaštiti nas od laži. I ne dozvoli da naša srca pohite za njom samo zato što je mnogo onih koji nju slijedi salavat i salam Rasulullahu čiji nas hadis evo hvala dragom gospodaru okuplja i kao što smo uobičajili na samom početku druženja mi se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo i kada hoćete da vidite mođizu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam onda pogledajte sebi Allah dragi dadne u hiljadama kilometara dalekoj Bosni da se neko okupio da spominje gospodara, da spominje njegovoga poslanika, da sluša hadise, da sluša kuranski ajt. Ja molim gospodara da mi budemo dostojni toga što jesmo. Ridan lila il Još samo su nam dva poglavlja ostala do kraja knjige o znanju u sahihu Mama Buharije i kako se približavamo kraju, sve čovjek pokušava da odulji, da još se produži druženje sa znanjem jer je znanje to koje nas štiti. Blago onome koji ima znanje o gospodaru. Blago onome koji ima znanje o gospodaru i znanje onome što je gospodar naredio, a šta zabranio. I blago onome ko to dvoje spoji pa zna da ono što je zabranio i što je dozvolio da je u našem interesu zabranio i dozvolio da to njemu niti šta šteti niti bilo kakvu korist donosi kada sam pripremao se za, za večeras naišao sam na prelijep hadis Rasulullaha svi su hadisi Rasulullaha prelijep u kojem je on rekao inna lillahi melaike sejahine fil ard zaista Allah ima meleke koji obilaze, hodaju po zemlji. ni min ummeti salam. Kaže njihov jedini zadatak, a hadis bilježi Ahmed, jeste da meni prenesu salame koji meni moj umet šalje. Da nema ni jedne druge vrijednosti ovog našeg druženja. Nego to da jačamo ovo ešhedu an la ilaha illallah o ešhedu anne Muhammeda Rasulullah. Kroz salavat selam na Rasulullaha dovoljno nam. Zaista Allah ima meleke čiji je zadatak šta? Da prenesu Resulullahu sallallahu alaihi wasallam naš salam. E sada zamisli koja koncentracija je ovdje salama na Resulullah. S jednog mjesta 150-200 salama dolazi Resulullah. A onda drugi hadis, bilježi ga Ebu Davud, kaže, zaista Allah meni, kada neko od vas donese salavat selam na meni, vrati dušu da mu ja uzvratim kad selam nazove insan koji je čest, tebi srce puno. A zamisli kada ti imam svih čestiti i nazove selam. I zbog toga znati nešto, pa to primijeniti, pravilno razumijeti, zatim primijeniti, znači upravo ovo. Razumijeti da halka hadisa nije ništa drugo, nego pokuša jačanja srčane veze sa stvrtiljem i sa njegovim miljenikom. Ništa drugo. Odgoj koji će ti to dati je odgoj koji nadmašuje sve druge odgoje. Vi znate da imate sada na zapadu radionce. Pa ima radionca, to da nas Allah dragi počasti nekada bi možda trebalo to uraditi. Kaže usavrši svoj život kroz Kur'an i Sunnet. E oni usavrši svoj život kroz iskustva koje ljudi imaju na zapad I kaže između ostalog pronađite nekog velikana pa zavirte u njegov život. I jedan od muslimana bio na tom kursu, na toj radionci i sada znate da se umili svome predavaču, kaže, možete li mi vi reći nekoga da mi preporučite nečiji život, da ja zavidim, pa da vidim kako je to velikan organizirao svoj život, kako je živ, koje su bile njegove vrijednosti. A pita ovaj predavač muslima, odakle ste vi, kaže, ne znam, iz Bosne, iz, iz Sirije, iz Egipta, iz Malezije. Pa kaže, vi ste muslima? Pa kaže, sam Pa kaže, što ne zaviri to život vašeg poslanika? Kaže, ovaj uzemlju htio propast. Pa kaže, pa sve ono što treba uspješnom čovjeku vi imate u životu svoga poslanika. I porodični život, i poslovni život, i vođenje države, i pod pritiskom djelovanja. kada nije zanemario svoje principe, braći i sestri. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nije samo velikan zbog onoga što je napravio, nego zbog onoga kako je do toga došao. To je veličina Resulullaha. I veličina je tvoja ako ostvari svoj interes, ali kroz svoje principe. Kroz svoju etiku. Ako srušiš svoje principe i postigneš rezultat, šta se napravi? Onda možeš za onoga koji je opljačkao banku reći da je sretan jer ima novca. Ako je jedino mjerilo to. Uspjeh je po definiciji, islamskoj definiciji uspjeha, ostvariti svoje interese kroz svoje principe. Resulullah sallallahu nas je učio svakim svojim, svakim svojim odnosom sa ljudima. Da li to kao otac, da li to kao muž, da li to kao punac, da li to kao predsjednik države, da li to kao učitelj, da li to kao imam, da li to kao hatib. Kroz svaki svoj odnos Resulullah s.a.v. nas je učio. Mi danas imamo 51. poglavlje, poglavlje meni emere bisu'al. Poglavlje kada se osoba stidi nešto upitati, pa naredi ili naloži drugome da to učini umjesto njega. inače, to je, to je lijepa karakteristika. Nemojte biti odani, molim vas, braće i sestre. Puno je danas ljudi, zapamtite, koji traže problem, ne traže rješenje. Banalan primjer, čovjek nema posla. Ako on kuka samo da nema posla, a ne traži posao, što on radi? On traži problem, on ne traži rješenje. Ako čovjek ima problema u braku, pomjesto da potraži savjet i da čestiti ljudi između njega i Hanume, članovi porodci, posreduju da se to izgleda. Ako samo ide okolo i priča o svome problemu, on ne traži rješenje. On samo traži problem. I vjerujte, jedan od problema muslimana danas, i to pogledajte, mi živimo na problemu. U redu, evo da nemamo ovaj sad problem, čime bi se inače bavili mi? Čime bismo se mi danas bavili da nije ovoga ili onoga problema? Pa čitava štampa puca u tom problemu. U redu, bavimo se tim problemom. A čime se još bavimo osim tog problema? Ničim. Ničim. Čuvaj se da ti, subhanallah, Allah dragi te počastio, da se na njega osloniš. Allah dragi te počastio, da imaš Resulullaha kao uzor. I ti dođeš u situaciju da imaš problem jedini dio tvog života je da imaš problem. Subhanallah i stalno Stalno vam ponavljam tu. Čuvajte se reakcija. Čuvajte se reakcija. Resulullah kroz svoj čitav život. Malo samo naprijed ako nije problem. Evo da mogu ući. Samo sekundu, momci. Evo ja ću. Ajde, Resulullah kroz čitav svoj život uvijek je imao inicijativu. Zašto? Jer inicijativa te čini u prednosti. Ovdje čovjek ima osjećaj stida, ne može da upita alima, ne može, u ovom konkretnom slučaju nije mogao da upita Resulullah sallallahu alaihi o nekom konkretnom pitanju, šta radi? Traži rješenje. Molim vas, braće i sestre, za svoje probleme nemojte tražiti opravdanje. Uvijek ćeš ga naći. I uvijek će ti u, u suštini, uvijek će ti neko drugi biti kriv. Kažu dvojica ljudi, bili su veziri za vrijeme od jednog, jednog od najvećih halifa abasijskih. Bili su čestiti i dijelili metak i pomagali, gradili škole, gradili džamije. Međutim, desilo se da padnu u nemilost. I hoću da vam kažem šta znači dobro pitanje. Otac sin u zatvoru. Pita sin babu, a zna sutra najvjerovatnije da neće dočekat akša, Pogubiće poguće pita sin babo, babo zašto se ovo nama dešava? I ovo je suština. Kaže babo, zašto pitaš to sine? Pa kaže, znam babo da smo činili dobro. Znam da smo, pa počne nabrajati dobre stvari. Kaže njemu babo, i zapamtite ovo, više se toga bojite nego bilo kojeg dušmana. Sine, mi smo je sigurno zulom učinili. Pa je taj u noći ustao i uputio svoju dobu. I ta dova je evo nas stigla. Jer je Resulullah rekao između Allaha i dovije mazluma nema prijatelj. Ona dolazi. Šta god da te zadesi, vjernika i vjernicu, šta god da zadesi, on ne rješava samo taj problem. On pokušava prodijeti šta je uzrok tog problema. Kaže Hazreti Omer muslimanskoj vojsci, tako mi Allaha ne bojim se za vas od dušmana vaši, bojim se za vas griha vaši. Jer kada vi činite grijehe, Allah dani da vas prepusti zemaljskim mjerilima vas i vaše neprijatelje. Zulum je opasan. Koliko je dova onih kojima je možda učinjena nepravda po pitanju zaposlenja. Pa ono, jarab, meni zatvorili vrata, ti njima zatvori vrata. Mi to moramo rješavati. Mi ne smijemo jedni drugima zulumčarima. Jer će onda Allah, mi jedni drugima zulom činimo, onda će Allah nad nama dati vlast onima koji niti će, nas, niti će nam se smilovati, niti će prema nama obzirni biti. A mi ćemo pitati, a zašto? Pa mi jedni drugima nepravdu činimo. Hadis ide Haddesana Musaddadun kola Haddesana Abdullah ibn Davud anil Ameš prenio nam je Musaddad od Abdullaha ibn Davuda od Ameša an Mundir Es-Saurija od Muhammed ibn Hanafije od Munzira, Esaurija od Muhammeda ibn Hanafije, to je sin Hazreti Ali, an Ali od Hazreti Ali. Kale kuntu ređulen medda. Sada Hazreti Ali opisuje svoje stanje. Oni koji su bili na halki fikha znaju da osim spermije postoje još dvije tekućine koje izlaze iz polnog organa, to je menija i mezija. Obje su prozirne. To je, desi se iza mokrenja, iza, da, da, da to izađe. I čovjek pomisli da se možda treba kupati i kaže, ja sam bio čovjek kojem se to često dešavalo, da mu izlazi mezija. Fa emertul mikdad, pa sam naredio mikdadu svom ahbabu, en jes elen nebije, da upita vjerovjesnika. Zašto? Sallallahu alaihi Jer je on bio zep Resulullah. I nezgodno mu je bilo da svoga punca to upita. Nego je rekao svome prijatelju, da ti upita, ipak Fatima je moja hanuma. fa fatale fihil vudu. Pa je Mihdad otišao kod Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i upitao Božijeg poslanika ako se desi da ta sluz, sluz providna sluz izađe šta treba uraditi kaže Resulullah sallallahu alaihi treba se samo treba se samo znači ne mora se čovjek kupiti prva stvar koju ova, ovaj nas hadis uči prema ljudima uvijek nastoj da se obhodiš korektno bolje je nekada da pogriješiš pa da se suzdržiš nego da uletiš u situaciju pa onda misliš možda nisam trebao. Hazreti Alija radijallahu anhu je zad Božije poslanika. I onaj, kada vidite ovaj događaj možda ćete kazati vidi njega strah da upita Božije poslanika. Nije ga strah. Ako niko bio velikan i ako niko bio odvažan, bio to Hazreti Alija. Kažu ashabi plemeniti u bitci na bedru, veli ibn Otve, jedan od najvećih mušičkih vojskovođa, izlazi i komu je na, na mejdan izašao, izašao mu Hazreti U bitci na Uhudu isto tako, desni dio vojske vodi Hazreti Alija. U bitci na Hajberu, Hazreti Ali puko štit, kaže uzeo je vrata tvrđave, drvena i kaže nosio je tako sve dok se nije borba završila. Kaže tako mi Allaha jedan od ashaba Ebu Rafija. Probali smo ja i sedmerca da podignemo vrata iza nismo mogli. Allah onome ko vjeruje njega dan je da zakonitosti koje vladaju mu se podredi. Takva situacija bila borba. Nemam štita. Allahu bismillah. Danas mi abavi došli. Evo i ovdje su sada da je Allah nagradi. Poklonili mi knjigu Čanakale. Galipolje. Ja sam svojim očima vidio kuglu koja je teška stotine kila kažu ima slika čovjeka koji je tokom borbe na, na Galipolju tu to topovsko džule uzeo sam i ubacio u top. A inače šest ljudi uzme pa ga prenese i to nosilko. Subhana. I to je nedavno bio. Allahu dragi, koliko je, koliko je veliko. Ali pogledajte, odvažnost, hrabrost Hazreti Ali nije njemu isključila onu osobinu koju treba imati insan, a to je stid. Vjerujte mi, pogotovo ovi mlađi momci koji se nisu ženili. Poštujte familiju u koju ulazite. I djevojke koje se nisu udale, poštujte familiju u koju ulazite. Jedan ahba priča, kaže upoznao sam djevojku koja mi je begeniso sam. Prvi put se upoznali, drugi put ja kažem ja dolazim da se predstavim tvome ocu i majicu, Pa što ćeš, pa nije običaj, pa znaš kako je. Ne, ne, ja dolazim. Kaže ti iskuhaj fit da vidim kako kuhaš. <laughs> Dobro, ali kaže hoću da, i dolazi, bab, kaže čak babo ne klanja džum i vako, nije baš neki baš vakatli. ma isto tako. Kaže, sjed bujrum, sjed, ko, ko si taj i taj. Pa kaže, momak, što si ti došao? Kaže, Allah će meni možda nekad dati žensko dijete. Ja bih volio, ako neko begeniše moju kćerku, da dođe da mi se predstavi. I da kaže, ja sam taj i taj zaista se nećemo samljivati, nećem, ja sam, ja sam se ozbiljno, vjerit ćemo se, ja sam, moje namjere prema njoj su ozbiljne. Subhanallah, priča ta djevojka, sada žena, kaže, tako mi dragog Boga, onaj ko je mene čuvao za moga muža, je, kaže, moj babo. Desilo se da muž otputuje Allah, dragi, dadne da drugi zaprosi djevojku. I ozbiljno je za koji ima novac, ima ugled, ima sve. I normalno babu trebao reći za njim. A ovaj drugi skromni. Kaže, tada je prvi put se moj babo na mene i prvi put mi se miješao u život. Kaže, posio me babo ispred. Kaže, slušaj, ne do ti Bog da onoga momka prevariš. On je meni pošto Vjerujte, ljudi vam to neće zaboraviti. Može, Allah dragi nas može u kaburu da, da dobijemo ono zato što smo ljude uvažavali. Pa neko predati rahmet kaže kako je ono ljudski prema meni. Kad mi je najteže bilo. Čuvajte. Hazreti Alija radijallahu anhu čuva hatar svoga svoga punca. Ne želiš ga podsjetiti na činjenicu šta je halal. On je sa njegovom jel, kćerkom. Ne želivši ga bilo, bilo šta delikatno pitati. Zašto? želi mu čuvati hatar. Čuvati hatar je nešto što je sastavni dio života vjernika i vjernice. Vjernik i vjernica nastoje nikoga, nikoga da ne povrijedi. I teže im je kada povrijede nekoga, zato što znaju koliko Allah, dragi, cijeni onoga roba. Kako je Resulullah? Kad je najteže bilo. Pa ljudi, Resulullah nije dao da se vrijeđaju umrli. Umrli to umrli nevjernici. Kaže, ne vrijeđajte umrle nevjernike. Jer to do njih ne dolazi, a vrijeđa one koji su živi. Nije čast oni koji su umrli, jer Rasulullah čuo, čak ako nisu. Zato da mi ne čuvam. I danas imate puno situacija kada se pokazuje koliko vjernik i vjernica trebaju imati sadržaj u svom životu. Prva lekcija je čuvaj Budi od koji su odani ljudima. Ako si odan dragom Bogu, budi odan ljudima. Svako ko ti u životu, prvi ko ti je valio su tvoji roditelji. Tvoja braća, rođena braća, tvoje sestre. Oni koji su se s tobom družili, pa zajedno ste u džami išli. Svi ti ljudi su tebi u životu dali neku vrijednost. Pa kaže Hazreti Alija, dragog vam gospodara, njegova majka je Fatima, žena je Butaliba, koji je vodio brigu o Muhammedu kad je bio dječak. Kaže, tako mi Allaha, više se Muhammed rastužio zbog smrti moje majke nego ja. Zašto? Zato što je ona uzela Resulullaha. Zato što je ona, sallallahu alaihi wasallam, vodila brigu o njemu kada je bio jetiv. E sada, kada posmatramo ovu prvu lekciju, uvijek zapamtite, uvijek zapamtite, kada vam neko uvrijedi vašu majku, vašeg oca, Smije li vjernih i vjernica uzratiti istom mjeru Da uvrijedi nečijeg maj, nečiju majku ili nečijeg oca? Ne smije. Uvijek zapamtite da rješavate svoje probleme na način na koji je Rasulullah s.a.v. rješavao. Nedavno mi jedan imam priča priču o dvije plišane lutke. Subhanallah, kako Allah dragi dadni, da nekada u dunjalučkom smislu ljudi budu dobro usmjereni kaže muž žena na zapad, kaže čitav život živjeli. 30-40 godina. I kaže, ona oboli, dobije tumor koji je metastazirao i preselit će za par dana. Pa kaže mužu, eto imaš neku želju, kaže dofati, neka kutija je njena bila, ona inače šila. Kaže, dofati onu kutiju, kaže, kad unutra pismo, dvije lutke i s tasnovce. Kaže, šta je bilo? kaže, otvori ono, ono pismo i kaže, u pismu se kaže, moja mi je mati rekla, ali kaže, ne moja mati prava, nego ona koja me je odgajala, jer su mi roditelji umrli. Kaže, kad god se naljutiš na svoga muža, uzmi radi nešto što je dobro. Kaže, saši neku lutkicu. I kaže, ja sam svaki put kad se ajti nešto naljutili, kaže, ja bi sašla lutkicu. I sam njemu drago vidi samo dvije lutkice unutra. Kaže, meni je drago što smo se mi samo dva puta posvađali. Kad kaže pogledaj, kaže kovjertu koju je novac. Kaže 25.000 dolara od prodanih lutkica. <laughs> to je, to je fenomenalna priča. A zamisli da je on onaj stolce sklapo pa mogo je po da posjedne to. Dobro. Vrlo bitna lekcija. Nemojmo dozvoliti da svoje probleme rješavamo na način na koji ne priliči. Imate jedno pravilo koje je zlatno. Kaže, oni su neposlušni Allahu u odnosu prema nama. Mi ne smijemo biti neposlušni Allahu u odnosu prema njima. To je zlatno pravilo. Ako je neko neposlušan Allahu prema tebi, ne možeš ti biti neposlušan Allahu kada mu uzvraćaš. Kaže Resulullah s.a.v. I ovo je ovo vrijeme Kaže, kada vidiš da se strasti slijedi, kada vidiš da se strasti slijedi i da je sebičnost ta koja dominira i vidiš da se svako zaljubio u vlastito mišljenje, tada se posvijeti sebi. Vjerujte da danas ove, ova, ova tri problema, ova tri velika iskušenja, da su se zaista počele strasti čak u rješavanju problema umeta. Mi napadamo mi vrijeđamo ljudi. Vrijeđamo onako kako Resulullah nikada nije dozvolio da se vrijeđaju ljudi. Jer je jedini iskonski neprijatelj čovjeka šeitan lanetullahi ale. Svako drugi danas neprijatelj, sutra možda prijatelj. I kada napadneš na čovjeka zbog grijeha koji je učinio, ti si bio pomoć šeitanu protiv njega. Jer se on onda identificira s tim. Kaže, e sad se neću. Sad se neću. A to je sljeđenje strasti. Kada ja napadnem na čovjeka zbog grijeha njegovoga i kažem ti si personifikacija zla. Kako je on personifikacija? Sutra će možda prvi klanjati za mnom. Kako može biti personifikacija? Čuvajte se. Kada vidiš strast da se slijedi i kada vidiš sebičnost, čuvajmo se sebičnosti. Alhamdulillah Allah nas počastio da svaka halka donese sa sobom neko darivanje, redovnu sadaku. Čuvaj to. Čuvaj to i kad nisi ovdje. Ja odem van Bosne pa vidim ljudi uveli to. Allah dragi oživio njihov odnos prema imjetku kroz to. I kaže, kada vidiš, kaže Rasulullah da se svako zaljubi u svoje mišljenje, čuvajte se, uvijek budite kritični prema sebi. Jer na drugog ti možeš uticati više ili manje, ali na sebe možeš. Ono što si uradio pogrešno, kaže Boga mi ja budi spreman priznat svoju grešku. Budi spreman reći, tu tu ili Allah, ja sam se pokajao Allah, to je do mene, ja sam tu pogriješio to rješava problem. To nam pomaže i uvijek, uvijek nastojte pravilo ovo. Ka, Resulullah kaže posvijeti se tada se. Onako kako smo odvojili vrijeme danas, večeras da dođemo, da se družimo sa hadisom Resulullaha sallallahu. Čuvajmo se, čuvajmo se da se mi svime bavimo, ali se sobom ne bavimo. Ja sam za kraj, pošto sam govorio o Hazreti Ali i Fatim, da spominjem jedan detalj i time ću završiti. Porodični život Hazreti Ali i Hazreti Fatime je nama zaista uzor. Porodični život Rasulullaha sallallahu alaihi sa njegovim hanumama je nama uzor ono što mi imamo veličanstveno jeste da do u, detalje imamo razrađen stil življenja. Do nas je hoćemo li ga učiti, hoćemo li ga primjenjivati. I ne smije čovjek, subhanallah, izreka je Hazreti Alije, la teku abde gajrihi. Nemoj biti rob, nemoj se počinjavati nikome osim Allah. وَقَدْ Allahu hurra. A Allah ti je dao da si slobodan i da si slobodan. Čuvajte svoje dostojanstvo. Čuvajte svoje dostojanstvo i čuvajte dostojanstvo svoje vjere tako što ćete braniti moralom i etikom vjere. Nemojte braniti vjeru na način na koji oni koji nevjeru promoviraju brane svoju nevjeru. Demagogijom, šupljom pričom, argumentima i odvojite ličnosti. Uvijek odvoje ličnosti pa kaže šej Mohamed Al-Hašimi, bio je jedan pijanac u mom društvu, kaže u komšiluku, kaže svaki put kad ga vidim pijanog, ja se udaljim, a kad ga vidim trijeznog priđem, kažem, brate, nije dobro da se pije alkohol. Kad je trijezan, kad može saslušat, kad nije opije, vlašću, bilo čime. Kaže mu nemoj, jedne prilike meni pukne film, vidim ga pijanog. I odmah mu priđem, kažem, džećeš vam, malo, malo pa Kaže, on krene da me udari. Kako je krenuo da me udari Allah dragi mu noge sa plete, kaže sam se on razbi. Kaže ni, ja subhanallah kontam, pa vidi meni. Pa zar nam nije od, od, od metode islamske u liječenju bolesti da hasti priđeš ko hasti, a neko zdravo. Kaže, ja sam njega naveo da on kreni da meni. I kaže, še Mohamed al haši mi podiže ga iz jarka. I kaže, halal. Kaže, šta? Ovaj, malo se, kako se udari trznuo se, kaže, što da halalim, šejh Muhammed Pa kaže, ja sam bio sebe što si ti evo pao i udario se sad Kaže, ovo mi je suze u očima. Više nikada kap alkohola u, usta tog čovjeka nisu ušla. Jedan od najvećih halima tog grada je bio upravo taj. Iako nije mlad bio kad je počeo učiti. Šta mijenja ljude? Mijenja stil življenja Resulullah. Ne vjerujte mi, nemojte tuđim stilom braniti islam. Vi potvarate islam. Nemojte. To nas košta. I uvijek, Resulullahov savjet, posvijeti se Dajte da svoje slabosti rješavamo. Nemojte, svi su nam drugi krivi, a mi, Bože moj, mi nikakve krivice nemamo. Svi su nedužni. Svi smo nedužni. Uvijek imati to. Još jedna, kaže Hazreti Alija radijallahu anhu, neće propasti. Neće propasti onaj čovjek koji samog sebe spozna. Kad spozna svoju slabost, kad spoznaš koliko tebe strast može povesti, koliko tebe sebičnost može voditi, koliko se možeš ti sam zaljubiti i identificirati sa svojim mišljenjem. Tada ćeš znati da uvijek tražiš utočište kod gospodara. Da te on zaštiti najprije. Šta kaže se u dobi? Gospodar zaštiti nas od zla nas sami. Jer ako, te, ako samog sebe obmaneš, da ti svi ljudi kažu nije tako, ti će reći jest. Čuvat se toga i nositi zaista, nositi islam, onaj etiko Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, znači da te i onaj koji ti je neprijatelj, da te uvažava, zašto? Zato što ti poštuješ njega. Poštuješ njega kao Božije stvorenje. Odvajaš između one pojave koju je on ponio. One prljaštine kojom se on uprljio. I između njega. Ti si vola nama dragoci. Da se vola, Da skini tu odjeću oholost i obuci odjeću poniznosti. Najdraži si nam. I to mijenja ljudi. Ja zaista molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. Da pokušamo uticati Kada imamo velika iskušenja, mi se s tim iskušenjima trebamo nositi, ali ona ne smiju postati sve u našem životu. Mi moramo imati druge stvari kojim se bavimo. I mora naš život uvijek biti. Molim vas, imajte inicijativu. Uvijek u životu uvodite sve lijepe stvari. Bez tih lijepih stvari, zaista, ne možemo onda doći pred Resulullaha sallallahu alaihi sallam i kazati mi smo živjeli, mi smo živjeli tvojim stilom življenja. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne i da nas učini od onih koji što više salavata i salama na njega donose, od onih koji čuvaju svako dobro koje, koje čine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru nas zbog grijeha naših nemoj nad nama vlast dati onima koji nas se neće smilovati. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodaru naš neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti. Molimo te na taj dan da sa nama budeš zadovoljan. Gospodaru molimo te da budeš sa nama zadovoljan. Gospodaru naš, budi zadovoljan sa omladinom Muhammeda sallallahu sallam. Gospodaru naš, nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodaru naš, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da ova naša ništavna i mala djela primiš. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Počasti nas da hadise slušamo od njega onako kako smo na dunjavu slušali od Tvojih robova. Gospodar naš počasti nas da nosimo islam etikom, edebom Muhammeda sallallahu Zaštiti nas od lošega morala. Zaštiti nas od svadljivosti. Zaštiti nas od onih koji svoje strasti slijede. Gospodar naš zaštiti nas od sebičnosti. Gospodar naš počasti nas darežljivošću. Gospodar naš počasti nas širokogrudnošću. Gospodar naš počasti nas da mijenjamo ljude onako kako ih je mijenjao tvoj miljenik Muhammed sallallahu gospodaru, nas smiluj se našim roditeljima, našim očevima i majkama. Smiluj se našim, našoj braći, i našim sestrama, smiluj se bosanskim šehidima i gazijama i počasti nas da mi ne budemo od koji su obrukali ono što su oni učinili. Gospodaru, počasti nas da nosimo tvoj bajrak, bajrak tvoga islama dostanstveno i proživi nas u društvu svoga midenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma isifunu wa Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.